Ziniet, klausītāji, vakar vakarā es sportoju, es noskrēju gandrīz 14 km, un tad es devos uz upi, lai nopeldētos. Nē, nē, tu nepārklausījies, patiešām, lai nopeldētos nekas, ka jau ir novembris, Bet eh, pirms ieskriet augstajā lielupes eh, ūdenī šķiet, kaut kas manī pretojas un gribas kā piebremzēt ūdens malā, vai tiešām man tas ir vajadzīgs. Un nu, tomēr esmu apņēmības pilns un jau pēc brīža plunkšu un esmu ūdenī iekšā. Elpa kļūst dziļa, šķiet, ka ķermeni dur miljoniem mazu neredzamu adatiņu, bet jūtu tādu lielu prieku. Wow! Es to izdarīju! Un tad nu kādu brīdi pavada augstajā ūdenī, apjaušot, cik neparasts ir šis mirklis. Par ziemas peldēšanu runāsim šodien rīta cēlienā, un tāpēc uz sarunu esmu aicinājis kādu, kurš ziemas peldēšanā ir krietni pieredzējušāks nekā es, un tāpēc sveicinu tikumiskās līderības skolotāju Egilu Purviņu. Labrīt, Egila! Labrīt, labrīt! Prieks ar jums būt kopā! Un prieks dzirdēt Māra jau pieredzes stāstu un, un sajūtas, kuras, kuras viņš nodod un, un, un apraksta, Jā, cerams arī dzirdēsim <clears throat> tavu pieredzes stāstu un tavas sajūtas atgādināšu klausītājiem, ka Egilu droši vien arī pazīsti, pateicoties raidījumam Saki dzīvei jā, kas iepriekšējā sezonā skanēja Radio Marija ēterā. Kaut kādā ziņā peldēties augstā ūdenī ir teikt dzīvei jā, vai ne? Var tā teikt? <laughs> Uh, savā ziņā jā, tu pasaki tam, jā, tam izaicinājumam, kuru, kuru tu gribi uh, Eh, pieņemt, kurš tevi aizrauj. Un, un, un noteikti tas ir maza, maza daļiņa no dzīves, kurai tu pasaki jā. Jā, Egil, noteikti tev ir kāds interesants stāsts, kā tu sāki peldēties ziemā. Pastāsti uh, lūdzu vairāk. Jā, nu laikam tas stāsts ir jāsāk stāstīt. <laughs> jā. Uh, tas notika pirms uh, gadiem, uh, tagad ir 21. Uh, 17. gadā, otrajos Ziemassvētkos. Uh, Oh. Bija pirmā reize, kad es ielīdu uh, augstajā ūdenī. Es aizbraucu ciemos pie vecākiem, un uh, viņiem gar māju tek tāda, tas ir uh, bīriņu puses aiz salkrastiem, tāda vieta netālu pabaži, bīriņa, tas reģions. Tāda upīte, pētera upīte. Tie, kas brauc caur salkrastiem, noteikti viņai brauc pāri. Jā, viņa arī zinu, jā. met līkumus uh, līdz pat uh, bīriņiem un, un tā tālāk. Un uh, tā upīte viņam tā gar māju, un es domāju, nu nē, nu man kaut kas, kaut kas velk. Ja? Man likās iekšā pirmkārt tā sajūta, ka nu, būtu, tas būtu kaut kas foršs, kaut kas jauns. Tā kā man pirmā profesija ir saistīta uh, ar sportu, es esmu uh, cīņu treneris, karatē treneris bērnu, jā, uh, tad nu, tas kaut kāda fiziska izaicinājuma vienmēr liekas, ir kaut kas tāds vilinošs, kaut ko jaunu pamēģināt, kā, kā jaunieši tagad saka, challenge. Jā. Un 17. gadā es ielīdu uz dažām, manuprāt, sekundēm, varbūt pusminūti ielīdu tajā pēterupītē. Un tad es sapratu, ka nē, tā sajūta, līdzīgi kā tu māri aprakstīji, tikko ir eh, pamodās, ja, un es sapratu, ka es to, es to gribētu vairāk kā, praktizēt, mēģināt. Eh, Daļai tam sajūtam man likās, ka tas varētu man derēt, manai veselībai. Jā. Bet, eh, Egīl, man... saki lūdzu, kāpēc tu ielīdi tajā pēterupītē, kas tevi motivēja? Nu, kaut kas prātā bija, ka tas varētu man patikt, ka tas būtu šis izaicinājums, jauns kaut kāds izaicinājums, jo <clears throat> tā ziemas peldēšana tagad ir kļuvusi nu, ļoti populāra. Visi lieni, Intrs Busulis lieni, visas zvaigznes un visi, visi kuri, kuri, kuri vismaz pamēģina noteikti. Jā, nu, to es pamanīju. Tā, tā kustība ir kļuvusi ļoti, ļoti, ļoti uh, aktīva, bet tajā laikā varbūt vēl nē. Un man bija draugi, kas arī tādi sportisti, kas uh, regulāri gāja. Un, uh, <clears throat> Es tā domāju, nu, ja, ja jau viņi iet, ja, tad kāpēc nu, es nepamēģinātu? Nu, starp citu, uh, tie draugi bija tie, kas arī mani savā ziņā pamudināja. Vēlāk es pievienojos viņu grupiņai, kur viņi katru svētdienu uz vecāku pludmali brauca, skrēja no rīta uh, krosiņu 5 km un pēc tam līda jūrā. Uh, Un tad es uh, ar vienu no tiem draugiem sazinājos, saku, ņem, ņemiet mani bariņā, jo vienam pašam līst ūdenī nevienmēr ir tāda motivācija. Bet tad, kad tev ir, tev ir blakus doma biedri, tad viņi tevi tā kā pavēlk, ja? un tev, ir, tev nav izvēles. Ja? Jā. <laughs> nu, tā. Jā, un Kas notika tālāk? Tātad šī pirmā pieredze Pēterupītē, tad kopā ar draugiem, un vai tad arī līdz šim 2021. gadam tu to darīji pastāvīgi? Jā, un tas kļuva par tādu mm, pastāvīgu lietu. Pirmkārt, tas, ka ar šiem draugiem es eh, sāku pieturēties pie tā ritma, ja, jo tur Jā. ir regulāri uh, ziemas, eh, šīm vissezonas, kā es saucu, ja, uh, nu, varētu teikt, ziemas peldēm ir vajadzīgs ritms. Ja, jo Tad, kad tu atslābsti, tu pāris nedēļas neaizēji ūdenī, jā, tad jau ir lielāka tā pretestība. Tev ir grūtāk ielīst, jā, bet eh, ķermenis adaptējās. Pirmkārt, tā ir tāda adaptācija, spēja adaptēties. Un eh, mūsu ķermenis atcerās šīs sajūtas, un mēs zinām, jau ejot ūdenī, kas mūs sagaida. Un tad, kad mēs izlaižam, tad, tad ir tā, ka uh, tas, tas eh, stress, tas, tas, tā vēlme iet, kļūst nu, tāda lielāka šī pretestība parādās. Nu, jā, un tas kļūst par tādu regulāru ieradumu. Jo jebkuru jaunu lietu, kuru mēs pamēģinām, eh, lai viņa būtu pastāvīga, viņai ir jākļūst par ieradumu. Vai tā būtu sportošana, vai veselīgs uzturs, vai jebkura, jebkura arī lūkšana, arī garīgā dzīve, viņai ir jākļūst par ieradumu, bez kura tu vairs beigās nevari iztikt. Tas gan. Nu, tā tas kļūst par ieradumu. Jā. Jā, Egīle, es zinu, ka ir tādi aizspriedumi. Šausmas ziemas laikā līst ūdenī, nu ko tu vari sagaidīt? Nepatīkamas, briesmīgas sajūtas, ka tas ir ceļš uz saaugstēšanos, nu iesnas noteikti būs, līdz ar to tas neko labu nedod. Un nu, tomēr ir daudz labumu vai neko dot pelde augstā ūdenī. Varbūt pastāsti lūdzu vairāk, ko tad cilvēks iegūst peldot augstā ūdenī? Nu, Pirmkārt, man tajā laikā es aizmirsu pateikt, ka man tajā laikā bija tā, ka nu, es ļoti daudz, jau 20 gadu esmu arī sportā iekšā, tās slodzes, nodarbības ļoti daudz. Um, <clears throat> man vājā vieta ir kājas un asinsvadi, vēnes. Jā, tajā laikā man bija problēmas ar uh, vēnām, no nu, lielām slodzēm, no treniņiem. Un tas pirmais, es sapratu, ka ļoti labi uzlabo manu asinsriti. Man kājas kļūst vieglas, ja viņas uh, teiksim, atjaunošanās procesi pēc teiksim, ja nedēļā ir 15 treniņi, kurus tu vadi un plus vēl pats līdzi sporto, ja, tad tā ir milzīga, kā tagad saka, rekreēšana, ja, atjaunošanās tas, tas, tas, tas moments. Un tas man ļoti palīdzēja. Protams, runājot par tādām pamatlietām kā iesnas, klepus, ja, viennozīmīgi. Mm, Nu, varētu būt, ka sākumā, sākumā noteikti parādās kaut kas, bet kas mani pārsteidza pirm, pēc pirmajām peldēm, uh, bija tas, ka ļoti pamodās iekšā tāda enerģijas fabrika, es teiktu, visa imūnsistēma mobilizējās, lai es nesaslimtu. Un eh, te ir svarīgi par to ritmu, ko es pieminēju, kad eh, es gāju reizi nedēļā, tagad es nu, divreiz nedēļā, bet arī man pietiek ar to, kāpēc es pastāstīšu mazliet vēlāk. Bet uz to, to nedēļu, tās pirmās dienas imūnsistēma ļoti izteikti strādā. Viņa pretojas, dara visu, lai tu nesaslimtu. Līdz ar to eh, tā, <clears throat> tu kļūsti stiprāks. Imūnsistēma uh, kaut kas pārtrūka. Ceru, ka esmu atpakaļ. Jā, tevi dzirdam, Egīla. Jā, es, mm -hmm. es Un redzam arī. Jā, jā vienkārši man iezvanījās telefons. Jā, es varu. Nu, lūk, līdz ar to pamostās tevī fabrika, tevs ķermenis dara visu, lai tu nesaslimtu. Protams, var kaut kāds puņķis parādīties, vai drebuļi tāpat pirmās reizes vispār visu dienu kratā, ja teiksim, muskuļi, viņi silda tevi. Tas, tas ķermeņa reakcijas ir ļoti interesants, bet ķermenis dara visu, lai tu nesaslimtu. Protams, ja pirmā reizē mēs pārspīlējam, var arī nolikties var nolikties riktīgi un saslimt un, un, un, un tā tālāk. Ja? Bet svarīgi te atkal, nu, tās, tās ir visas tās nianses, kas sumējās, cik ilgi tu pavadi. Ja? Pirmās reizes noteikti tā ir minūte, divas, nu, trīs. Tas jau ir daudz priekš pirmajām reizēm. Ja? Pilnīgi pietiek ieiet un sajust un iziet, lai ķermenis saprastu, kas ar tevi notiek. Tev pakāpeniski vajag sevi adaptēt šim izaicinājumam, šim jaunajam ieradumam. Nu, lūk, tā, un, protams, pēc tam tu kļūsi tikai imūnsistēma, kļūsi stiprāka. Eh, ziemā, nu, Es, nu, es ne, nelielos, bet es neslimoju. Jā, man nu, puņķi, nu, tā nav tādas lietas, ka teiksim, pavasarī cilvēks sāk slimot vai mainās gaisa temperatūras un, un, un, un, un, un sākās tur kaut kādas. Nu, man, man teiksim, tas tiešām tas ir nu, tā, var pateikt, ka tas palīdz viennozīmīgi. Ja? Vai tu jūti arī, ka mainās tā temperatūras izjūta, jo es esmu ievērojis, ka man pēdējā laikā ir tendence gulēt pie atvērta loga, un mm, kā, <laughs> kā ir ar tevi? Uh, Jā, tas, tas arī tas, tu esi. Uh, pirmais, ko es uzreiz arī gribētu pateikt, ko tā varbūt tāds aizspriedums, tu pirmīt minēji ja, par to augsto iešanu un tā, un, vai arī otra galējība ir, uh, Eh, kad eh, redzu, ka ziemas peldētājs, teiksim, es arī citreiz eh, nosalstu vai pasaku, ka man ir augsti, man uzreiz ir paziņas vai ģimenes locekļi, nu kā tu taču peldies ziemā, kā tev var būt augsti? <laughs> Ziemas peldes, dārgie draugi, nepasargā no nosalšanas. Tas, tas tev ne, ne, nerada nekādu tādu, teiksim, tu nekļūst par super cilvēku, kuram vairs nekad dzīvē nav augsti. Uh, ziemas peldētāji <clears throat> arī salst un ir augsti, un, un ejot ūdenī ir augsti, un izējot ārā ir vēl augstāk, un sevišķi ārā ir mīnus 20. Tā kā, tā kā tas nepasargā, viennozīmīgi nepasargā no, eh, no nosalšanas. Un, un, un, un, un, un, teiksim, bet attiecībā uz temperatūrām, jā, eh, ķermenis spēj adaptēties, un eh, ir tā, ka viņš pietiekami ražo tev siltumu, un tu varbūt tās neesi tik salīgs. Neesi tik salīgs, Var, varbūt tās ziemā plānākā jaciņā vai, vai nu, brīvāk ģērbties tajā pašā istabas temperatūras, teiksim, ja ir zemākas, citi cilvēki velk džemperi, bet vismaz es, man ir kaut kāda robeža, kad es jūtu, kad ir komforts. Ja, kad ķermenis, viņš, tās ir liels, lielas adaptācijas spējas. Līdzīgi ir ar karstumu. Cilvēku otr, otrs variants, ka cilvēki iet pirtīs regulāri. Zin, man brālis praktizē pirtšos rituālus ja, regulāri. Viņš augstumu <laughs> nemīl, ja, bet, bet viņš savukārt arī. Un tās ir adaptācijas spējas, tās ir mūsu spējas adaptēties pie augstuma un pie karstuma. Un tas ir ļoti interesanti, un, un katram, protams, tas ir individuāli. Atgādinu klausītājiem, ka mūsu Sarunas viesis ir Egils Purviņš, tikumiskās līderības pasniedzējs, un mēs runājam par ļoti ekstrēmu tēmu šajā rītā, par ziemas peldēm, un mēs turpināsim sarunu pēc mūzikas pauzes, bet es domāju, ka ja tu klausies, tad noteikti tev jau ir radušies vismaz desmit jautājumi, tādēļ nekavējies un droši, droši iesaisties ēterā, vari rakstīt mums īziņas, uz numuru 266 77 272 uz šo pašu numuru arī droši Whatsappā sūtiet mums savus jautājumus, varbūt savus pieredzes stāstus, vai jūs esat mēģinājuši kaut ko tik traku un kā jums ir paticis, varbūt turpināt arī joprojām. Un priecāsimies arī dzirdēt jūsu balsi ēterā, zvaniet uz numuru 67 969 131, viss, par ko vēlētos padalīties šajā sakarā, varbūt nekad nav mēģināts, bet ļoti gribētu, un varbūt ir kāds praktisks jautājums, kā labāk iesākt, kas būtu jāņem vērā, tad Egīls noteikti būs īstais cilvēks, lai šorīt atbildētu uz taviem jautājumiem. Es tā domāju, ko mēs par peldēšanu varētu noklausīties un atradu Lauras Bicānes dziesmu pret straumi peldētājs. Klausāmies! Bicāne un dziesma pret straumi peldētājs Radio Marija ēterā izskan 10 un 23 minūtēs Māris Veliks pie mikrofona un turpinu sarunu ar Egilu Purviņu likumiskās līderības pasniedzēju runājot par ziemas peldēm. Egils, saki lūdzu, ko tu jūti, kad tu peldies ledainā ūdenī? Vai sajūtas ir patīkamas vai nepatīkamas? Kā ir? Nu, droši vien jāsaka, ka mēs jau lienam pēc tam patīkamajām sajūtām. Ir kaut kas tāds, kas šos ziemas peldētājus vilina, un noteikti tās ir patīkamās sajūtas. Jā, augstums, tas pirmais šoks, ja mēs varētu sadalīt to ieiešanu ūdenī pa fāzēm, tad viņas ir vairākas. Pirmais ir tāds šoks, otrais ir, kad tu nomierini elpu un ņem kontroli pār sevi Un trešais jau tu baudi to procesu. Un, un, un, un, eh, <clears throat> tas sajūta, protams, ir eh, tas, kad, eh, kā ķermenis jūtas otrām kārtām. Tas ir nu, kas, ko es meklēju šajās, šajās peldēs. Tās ir sajūta, tāda vienotība arī ar dabu. Un, tā vienotība ar dabu pirmajos gados, tā, kamēr skanēja šī dziesma, foršā, es sareiķināju, tā ir piektā sezona jau šogad. Man, Un tā vienotība ar dabu ir eh, ļoti interesanta, kad, eh, kad eh, tu ieej ūdenī, ka tu esi, tas, es atceros pirmos gadus, tā sajūta, ka arī ziemā tu jūties tāpatās kā vasarā, ieejot ūdenī, un tu baudi. Jā, tev ir tas tā visu laiku tāda iekšēja pretestība, kaut kas tās reakcijas notiek, bet tu atbrīvojies un tu baudi tās pašas sajūtas, kuras mēs baudām peldē arī vasarā. Jā, varbūt viņas nav tik atbrīvotas, bet, bet tajā pat laikā tu, tu esi pats pārsteigts, ka tu esi ūdenī, apkārt ir koki, apkārt ir eh, daba, eh, dzīvība. Ja, un, un patiesībā te arī no garīgās puses eh, var nonākt līdz pat slavēšanai, ka tu esi pateicīgs Dievam, ka tev ir dota veselība, tev ir dots ķermenis, un tu vari baudīt šo saskaņu ar sevi ar dabu un ar dievu. Un es teiktu, pat eh, tas ir garīgs process. Un, o, jā, eh, man slavēšana Egila <laughs> kļūst jā, par dabisku <laughs> reakciju augstā ūdenī. Jā, jā, man ir tas pats, un es tā domāju, nu, es tā neesmu, teiksim, es lieku citreiz kādu soc, soc tīklos, kādu bildīti vai ko, bet es domāju, es neesmu padalījies ar to, ka viens no šiem aspektiem arī no garīgās puses tā ir slavēšana. Tu ej ūdenī un pirmais, es var teikt, katru reizi es pateicos Dievam. Es pateicos Dievam par veselību, par dabu, par tiem cilvēkiem. Kaut kas tāds atverās. Tas nav tikai fizioloģisks process. Protams, Jā. tas arī ir fizioloģiski ļoti vērtīgi. Un, tā, ja mēs runājam arī par garīgo pusi, tad <clears throat> pie, piemetināšu, ka mēs savā ziņā satiekam sevi arī tādā eksistenciālā momentā. Jo pastāv brīdis, kad mēs Eh, kad ir, kad ir eh, tādas arī bailes, un, un, un tu ieeji sevi, un tu tā kaut kādas eh, tādas sastapšanās ar savu iekšējo tumsu. Tu skaties uz tiem ūdeņiem, kuri nav varbūt tās tik mirdzoši kā vasarā. Tā, tā tum, tumšākā daba, tas, tas, tas savādākie laika apstākļi. Ja? Uh, Un, un kaut kāds eh, tāds eksistenciāls jautājums, eksistenciāls pārdomas un sajūtas radās tieši peldē. Ir ceļš, ja tā ir upe, tevis pieminētā lielupe. Es sāku, <clears throat> es vēl dzīvoju Rīgā, un lielupe ieteka jūrā bija tā vieta, kur es eh, regulāri, un, ja es esmu Rīgā, tad es arī regulāri, regulāri tur dodos. Un, un, un, un, un, un, un tā ir tā vieta, kur, kur, kur, kur es lienu. Ja, un ceļš ziemā, kad tur ledus gabali peld, un tu skaties, jā, tev radās tādas tiešām eksistenciālas pārdomas, un, un, un, un iet, parādās dziļumi, nevis tikai fizioloģisks tāds uh, gandarījums un uzvara pār sevi. Arī garīgā puse parādās šim visam. Jā, kāds klausītājs raksta, ka ir gaišs prieks par to, ko dzird. Jā, arī tu klausītāji vēlies komentēt, varbūt jautāt Egīlām kaut ko par ziemas peldēm, raksti īziņas vai WhatsApp ziņas uz numuru 266 77 272. Savukārt, ja studiju vēlies sazvanīt, tad numurs ir 67 969 131. Un mums ir kāds zvans ēterā. Lūdzu! Es arī gribētu padalīties mazliet par ziemas peldi, jo es pat esmu peldējusi Tagad gan es esmu vecāks sievietis jau, bet eh, es arī kā medicīnas darbinieks eh, izbijušais, kā saka, nu, viss tas ir ļoti labi. Es izgāju, es jūrā, tikai jūrā, bet pirmais, ko es gribētu teikt, nu, jāsāk, viss ir pakāpeniski. Nevar uzreiz tagad ziemas laikā un uzreiz līst ūdenī. Tas jādara pakāpeniski jau sākot vasarā, rudenī, jo ilgāk, jo ilgāk, uh, un, un tad jau septembris mēs gājām katru vasaru peldēties ikdienā, un tā mēs, nu, nāk tas septembris, nu, vēl gribās peldēties. Nāk jau tas oktobris, un arī vēl gribās tas peldēties. Mēs gājām divas sievietes visu laiku, jebkuros laika apstākļos mēs gājām un peldējām bet es tikai tāpēc zvanu, ka viss ir jādara ļoti pakāpeniski. Un tās sajūtas ir neizsakāmas pēc tam, kad izpeldās, mēs pieradām, mēs gājām, mēs pat kājas esam saskrāpējis ledū, mēs pat ledainā jūrā gājām. Ikdienā vējš, putens, milts, vienalga peldējām. Nu, bet, kad tu izlien no tās jūras, tad liekas, ka visas problēmas, visas dzīves negatīvās emocijas ir palikušas jūrā. Un tu jūties vismaz pieci gadi jaunāks, un tev liekas, ka tu pilnīgi vari lidot. Ka tu, nu, dzīvē katra mums ir stresi, problēmas un viss, un stress, kas cilvēki tagad ir sevišķi netiek ar stresiem galā. Es ļoti ieteiktu šitās peldes, Bet, nu, protams, sākt ar vasaru un pakāpeniski. Ne jau tagad uzreiz un, uz, un, un bez kādas sagatavošanās. Nu, tādas ir mans priekšlikums un, un, un nervu sistēma un visi stresi, ir lūkšanas, ir viss kopā. Tas ir, nu, brīnišķīgs. To, kas nav bijis jūrā, to nevar pateikt. Tas ir jāizjūt, ka tu izlien ārā, ka tieši, ka izlienotās jūras, un mēs pat vieli neslaucīmies. Mēs pat gribējām, lai mums tas vējš no appūš to, nopūš, un tam mēs ar rokām iebrucinājām to jūras ūdeni, tā sāls. Nu, tā veselība ir brīnišķīga, bet, nu, pašreiz man jau ir 77 gadi, es esmu pārtraukusi to, to, to peldēšanu. Nu, paldies, ka uzklausījāt mani. Paldies, ka piezvanījāt. Kā jūs sauc, sakiet lūdzu? <laughs> <laughs> Jadviga. Jadviga sirsnīgs, paldies par šo zvanu. Jā. Rekā brīnišķīga liecība par to, kā ir peldēties jūrā ziemā un eh, Egil, vai tu piekrīti tam, ka tā visa stresa sajūta arī aiziet kaut kur projām? Jā, viennozīmīgi, uh, ja tas palīdz, jo te, te ir jā, nu, ļoti, ļoti labs komentārs Jadvigas kundzei, un, un uh, <clears throat> protams, piekrīt par to pakāpenisku. Es varu arī pastāstīt, kā es tam mazliet arī gatavojos, jā, bet, bet uh, stress viennozīmīgi, ja ir šīs lietas, vienalga vai tā ir ziemas pelde vai pirts vai ne vai kādas citas disciplīnas, kas mums palīdz tikt galā ar sevi. Jo kāds, kāda tad ir doma, kāpēc mēs ejam? Vai mēs gribam būt supercilvēki, ja? <laughs> un visiem jā. pateikt, ka es kā es tagad ziemā peldos, vai tas palīdz man manā dzīvē uzvarēt. Uzvarēt manu tumšo pusi, kas mums visiem ir. Tikt galā ar depresīvām domām, ar stresu, ar nomāktību. Kā Jadvigs Kunze teica, ka tu vispār pārā tev ir visas problēmas, kaut kur ir pazudušas. Jā, tas atra, atrauj vaļā uh, ja, <clears throat> visas, visas sajūtas, labās un emocijas. Un tā. ja tas mums palīdz kļūt par labākiem cilvēkiem, viennozīmīgi tas arī mums der. Jo ne katram der. Katrs ir cilvēks, kas man paziņas, ir mēģinājuši kopā ar mani iet. Viņi saka, nu nē, man tas augstais ūdens, es to nevaru. Ja? Un, un, protams, ir vajadzīga šī sagatavošanās kaut vai, kaut vai sākumā iekāpt nu, līdz ceļiem, ieiet, ieiet tagad, tagad, tagad var pamēģināt. Ja? <clears throat> bez gatavošanās iekāpt līdz potītēm augstā, augstā ūdenī, kas tek vai, vai ir pie mājas, vai kaut, kaut kur teiksim, gar jūru pastaigājoties. Kā tad ir? Kā tas, kas manī notiek? Es eju pastaigāties gar jūru, es iekāpšu līdz ceļiem vai līdz potītēm augstā ūdenī. Kas, kas notiksies? Kā es jutīšos? Tā kā pavērot sevi. Un, protams, un, ja tas patīk un ir vēlēšanās, ir jāgrib. Ja? Tas, kā jebkurā lietā, ir jāgrib. Un, Un, un, un viens ir iedomāties, bet otrs ir pamēģināt tiešām ar basām kājām pastaigāt vai iekāpt līdz potītēm ūdenī. E, tā kā nu, pakāpeniski arī, arī paeksperimentēt ar sevi un ar savām sajūtām. Un tad, tad jau redzēs, vai patīk vai nē. Un viennozīmīgi tas ir viens no līdzekļiem, kā mēs varam uzvarēt sevi. Ja, un kļūt mazliet labākiem, tikt galā ar šo savu tumšo pusi, ar savu stresu un negativitāti, kas mums visiem, diemžēl, kaut kur slēpjas vai parādās, vai, vai ir. Un, un tā tas ir. Ja. Pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies ēterā, lai parunātu par to, kā sākt ziemas peldes un kādi būtu praktiskie ieteikumi. Uh, Bet, dārgo klausītāji, varbūt pa šo laiku jau tev radušies komentāri vai pārdomas, varbūt savs pieredzes stāsts, ar ko vēlētos padalīties, vai arī kādi jautājumi Egilam. Raksti mums WhatsApp ziņas vai īziņas uz numuru 266 77 272, 266 77 272, e-pasts ir studija at rml.lv. Savukārt studiju sazvanīt var uz numuru 679 6 69 131. Lai skan vēl kāda ar ūdeņiem saistīta dziesma, šoreiz Jesus Culture un dziesma In the River, jeb upē. There is a river Mēs topam dzīvi upē, dieva upē, tā dzied Jesus Culture un Kima Walkera Smita ir 10.36 minūtes radio Marija tavā radioaparātā, un mēs turpinām sarunu par ziemas peldēm ar tikumiskās līderības pasniedzēju Egilu Purviņu. Egila dziesmas laikā esam saņēmuši kādu klausītāju jautājumu. Īziņas veidā, labrīt, vai pirms ziemas peldēm, gatavojoties būtu jāiet arī pie ārsta pārbaudīt veselību, piemēram, sirdi, lai ielecot ūdenī nenomirtu? <laughs> Jā, tad, tad paldies par šo tādu jautājumu. <clears throat> nu, nomirt nevajag, vismaz nevajag steigties ar, ar šo jautājumu. Un, uh, Pirmām kārtām es domāju, ka <clears throat> jābūt tādai pārliecībai par sevi, ka tu to vēlies un, un, un ka tu spēsi tās sajūtas eh, kontrolēt, eh, ejot ūdenī. Ja ir vēlēšanās pārbaudīt sevi pie ārsta, tas nekad nenāk par sliktu, protams. protams. Eh, un, un, un, un, teiksim, tā kā man ir aktīvs dzīvesveids, un es par savu veselību nu, 90% nu, kontrolē vai es uzņemos atbildību. Un, un, un, teiksim, es, es, es personīgi nu, neredzu priekš sevis iemeslu iet pie ārsta, bet, ja tādas, tāda ir nepieciešamība vai ir, uh, vēlēšanās, tad kāpēc ne? Jo tas, kā jau teicu, nekad nav slikti. Vismaz reizi gadā arī uh, Mm, ir ieteikums gan no ārstiem, gan no sportistiem, gan no dažādiem eh, speciālistiem reizē gadā pārbaudīt savu veselību kā tādu vispār. Sirdsdarbību, asinsvadus, tos visus eh, līmeņus, cukura, vitamīnu līmeņus un, un, un kāpēc ne. Bet, bet ja ir tāda, tāda doma, tad tas viennozīmīgi nu, nav slikti. Eh, man teiksim, tāda doma nav bijusi pārbaudīt, jā, jo es zinu, ka man ir aktīvs dzīvesveids, man ir daudz sporta nodarbības, un, un, un, un, Un tas pieder pie kā nu, neatņemama sastāvdaļa. Bet, bet, manuprāt, jā, nu, ja ir vēlēšanās, kāpēc gan ne? Jā, Egīla, paturpināsim tēmu par to, kas būtu jāņem vērā iesācējiem. Un uh, man ir tāds jautājums, vai augstās dušas var palīdzēt, lai sagatavotos? Jā, jā tas viennozīmīgi var palīdzēt, jo kā es no savas pieredzes atkal uh, Uh, nu, manā stāstā man tā pieredze, nu, tā, citam ir lielāka, citam mazāka, bet uh, kā es uh, gatavojos uh, arī mm, jau tajā laikā, 17. gadā, kad es teicu, kad es pirmo reizi ielīdu tajā pēterupītē, es atcerējos arī, ka es pēc sporta nodarbībām uh, dušā uh, sevi apskaloju ar, ar uh, augstu ūdeni, nu, ledainu augstu ūdeni, cik viņš no krāna, krāna tek, maksimāli augstākais. Un, uh, es to darīju tad, uh, sākot ar kājām, uh, rokas, paduses, ķermeņa atsevišķas daļas. To šoku, ko, ko mēs piedzīvojam, ieejot ūdenī, lai viņš būtu tāds, nu, lai ķermenis atkal savukārt pierastu un saprastu vispār, kas tas ir, lai mūsu sajūtas saprastu, lai viņas, kas ir augstums. Uh, Un tad uh, duša viennozīmīgi palīdz, un duša varētu būt viens no tiem sākumiem, kad tu mājās kaut vai pamēģini laist 20, 30 sekundes uz atsevišķām ķermeņa daļām. Uh, Šo augstu ūdeni, uh, kā es, kā es to darīju, ja, tad, tad es uh, sāku ar kājām un lēnām virzoties uz augšu pusi. Un tas ilgākais, ko es centos pēc tam vēlāk, mazliet dušā, augstā izturēt, tas ir 30 sekundes. Vienkārši uh, stāvi augstā, augstā dušā un skaiti līdz 30. Un kā tu jūties? Un, un centies kontrolēt savu elpu. Protams, arī kā Jadvigas kundze teica, nevajag uzreiz lēkt. Jā, tad tiešām var eh, ar sirdi un šoks un, un, un dažādas šīs reakcijas. Jo, eh, <clears throat> Lienot uzreiz ūdenī, mēs nezinām, kā mēs reaģēsim, ja mums nav bijusi iepriekš pieredze. Tāpēc to pieredzi labāk uh, izmēģināt, kā es teicu, vai nu ieejot tagad, pastaigājot pa augstu ūdeni, gar jūras krastu kaut kādas sekundes, vai dušā atsevišķi ķermeņa daļas. Uh, <laughs> Padzesējot, jau un, un lejot sev virsū, tā kā pakāpeniski un, un pavērot savas reakcijas. Un tajās reakcijās, kad mēs lejam sev augstu dušu vai staigājam pa augstu ūdeni līdz ceļiem, Uh, pavērot sevi un, un censties kontrolēt savu elpošanu, nomierināties, meklēt to labsajūtu. Nevis uh, varbūt tās domāt, vai manā sirdī kaut kas notiks, vai es tagad izturēšu. Ja? Nevajag neko izturēt. Tas nav, mēs to nedarām. Mm, šie, šie ieradumi, vesel, <laughs> veselīgā dzīvesveida, ar mazu ekstrēmo piegāršu, viņi nav domāti, lai mēs izdzīvotu un lai izturētu. Pretējā gadījumā, es, teiksim, ejot ūdenī, es nedomāju, es tagad trenējos priekš kaut kādas izdzīvošanas vai izdzīvošanas priekš eh, kuģa avārijas, ja, kur okeānā, lai es varētu ilgāk izdzīvot. Ja. Nē, es, es to daru savai veselībai, savai asinsritei, imūnsistēmai un līdz pat tādiem garīgiem slavēšanai, eh, ķermeņa stiprināšanai, jo Dievs mums ir devis ķermeni uz noteiktu laiku, kurā mēs esam iemiesotas būtnes, ja, gara un miesas vienība, ja, lai mēs nodzīvotu pilnvērtīgu, pateiktu dzīvē jā un nodzīvotu pilnvērtīgu dzīvi. Un mēs caur šiem, šiem ieradumiem Eh, kā mēs runājam, mēs palīdzam sevi uzturēt, un, un, un, un, un varbūt tās tā nevajag. Ar, varbūt ar tādu pieskaņu. Ja? Tā kā mēģināt pakāpeniski, tiešām, un dušas var palīdzēt, pastaigas ap augstu ūdeni var palīdzēt, tikai kontrolēt sevi, vērot, um, sa, vērot elpošanu, nomierināties un baudīt. Ja, tā, tā ir, tas ir baudas process. Mēs taču jūtam arī, tu Māri teici, gan Jadvigs kundze, gan domāju, tie, kas jau ir mēģinājuši atzīst, ka ir kaut kādas sajūtas dēļ, kā mēs to darām. Tas sajūtas ir ar pluszīmi. Ja? Tā kā... <laughs> Klausītāji, vai, vai arī tu esi mēģinājis droši padalies, ļoti, ļoti gribētos dzirdēt par tavu pieredzi. Numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 266 77 272. Savukārt sazvanīt vari mūs uz numuru 67 969 131. Egīla, saki lūdzu, Cik svarīgi būtu iesildīties pirms ziemas peldes, varbūt kādas fiziskas aktivitātes, sports? Jā, tad, kad es uh, sāku, tad es, te, es, es jau stāstīju, pievienojos tiem domu biedriem, tiem sportistiem tādiem. Ļoti motivētiem puišiem, ja, un, un, un, un mēs skrējam šo krosu. Kāpēc mēs skrējam šo krosu, šos 5 km, lai pirmkārt uh, nu, jā, pamostos, um, ķermenis sagatavotu, iesildītos, kā tu saki, un tas ir vajadzīgs, lai būtu uh, pretestība ķermenim būtu pretestība, lai viņam būtu tomēr, tomēr uh, <clears throat> iesildoties, mēs paaugstinās pulss, pa, palielinās asinsrite un ejot ūdenī, ir lielāka pretestība. Nav tik liels šoks, bet otra gailējības pēdējās šajā sezonā es vairāk vēroju un pagājušajā sezonā arī uh, <clears throat> sāku par to domāt, vai ir vajadzīga stiprs treniņš vai stiprs skrējiens, ja, kas ir jau tāds, ka tu esi sakarsis, ka tu esi jau jau, jau ļoti, ļoti teiksim, sasvīdis, jau, vai tas ir nepieciešams. Un te ir, te ir tāds aspekts, ka e, jo mēs vairāk iesildamies, jo mēs vairāk sakarstam, jo lielāks ir tas e, temperatūra kontrasts. Un te gan varētu būt kaut kādi riska momenti attiecībā uz veselību. Jā, teiksim, tā kā nu, man tā fiziskā sagatavotība, es nesūdzos. Uh, Ja, bet eh, tik un tā es redzu, redzu teiksim, ka pēc skrējiena, ja 6 km noskrienas pagājušā svētdienā, eh, nu, š, kas bija šī svētdiena, arī noskrēja 6 km un gāja ūdenī. Un es redzēju, ka ir lielāks šis šoka moments, lielāks trieciens ķermenim, jo ķermenis ir ļoti sakārsis. Ja? Daudz, es zinu, varētu kliegt jau tagad, no oh, tu sasvīdis un sakārsis. Ja? Pirmkārt, tad, kad es beidzu skrējienu, es noslaukos, lai es būtu sauss. Ja, lai nebūtu šie augstie sviedri, kas, eh, kas teiksim, arī vēl palielina šo šoka momentu, eh, bet eh, vai vajag tik ļoti sakārs? Tas ir jautājums, kuru es pats šobrīd, šobrīd uh, uh nu, vēroju. Un es biju tagad, uh, kad es biju ūdenī otrdien. Laikam otrdien bija ūdenī bez, bez, bez uh, fiziskām aktivitātēm, vienkārši, vienkārši nedaudz iesildoties. Un es jūtu, ka tas, uh, tā pārējā ieiešana ūdenī bija daudz mierīgāka. Līdz ar to <clears throat> Iesildīšanās ir vajadzīga atbildot uz jautājumu, lai ķermenim rastos pretestība, lai uzlabotos pātrinātos jau nedaudz sirdsdarbība, elpošana, pamostos, jā, asinsrite, uh, lai būtu šī pretestība, lai nebūtu šis, uh, kā saka, no šīs sausā momenta, ka mēs izkāpjam no gultas un ejam ūdenī. Tas ir milzīgs šoks. Un otrs ir, tad, kad esam jau tādā ļoti sakārsuši, uh, uh, pēc treniņa uzreiz ielecam. Jā. Tā kā. Mm, tas ir, tas ir novērojami. Bet labāk, labāk, uh, protams, iesildīties, bet bez tādas pēdējās atziņas, bez lielas fiziskās slodzes, lai būtu mazāk šis kontrastu šoks. Tu jau minēji, ka iesācēja, iesācējam nebūtu vēlams ilgāk ūdenī pavadīt par divām minūtēm, kas jau ir diezgan daudz, bet ūdenī mēs jau, protams, lielākā daļa neņemam līdzi kādu pulksteni, protams, ja ir kāds superīgs pulkstenis, kurš iztur mitrumu un tad eh, labi, bet eh, vai ir kādas īpašas sajūtas, kam pievērst uzmanību, kas var signalizēt, ka nu ir pienācis laiks kāpt ārā no ūdens? Mm Manuprāt, tās sajūtas iekšā tev ir kaut kāda iekšējā balss, ja, vai ķermeņa kaut kādas ar smadzenēm, kaut kāda šīs konekšana, e, vienotība, kas tev vienā brīdī pasaka, šodien pietiek. Ja, <laughs> un tad tu kāp vienkārši ārā. E, nevajag censties izturēt. Ja, protams, pieradinot, e, ir kaut kāds ieraksts pulkstenis, tad es atceros, ka tiem puišiem gājām, ja, tad mēs mazliet tā kā sacentām. O, šodien, šodien tur 7 minūtes, ja, o, 5, ja, tur 4. Ja. Uh, nu, bija tāds mazliet tāds sacensību gars, ka mēs esam nu, tie krūtie, ja, kurus, kas var ūdenī diezgan vairākas minūtes izturēt. Bet tas nav, tas nav vajadzīgs. Tev nav jāiztur, kā es teicu, tas te, te, te nav izdzīvošanas un sacensību jautājums. Te ir labs sajūtas un labas veselības un, un tāda garīga piepildījuma jautājums. Un, un tāpēc, tāpēc noteikti ķermenis tev pateiks priekšā, ka šodien pietiek. Nevajag, nevajag censties. Ja tu jūti, ka gribi kāpt jau ārā, dari to. Un nevienam mēs neko nepierādīsim, ja mēs izturēsim tur 3, 4 vai 8 minūtes. Un, un, un, un tas, tas nevajag, nevajag atkal ieiet tajā riska zonā, kad pazūd jau tas, tā, tā labsajūta, un tu jau sāc izdzīvot tajā ūdenī. Ja? <laughs> tas nav vajadzīgs. Ja? Mēs nu, tiešām nevajag, nevajag gatavoties kuģa Titanika filmu, nevajag skatīties, ja tur ledainā ūdenī <laughs> jāiztur un, un ka, kamēr kāds atbrauks pakaļ. Ja? Nu, nē, tad, tad vienkārši ķermenis pats tev pateiks, tev pats sajutīs, ja jūti, kad ir kaut kādi indikātori, jo mēs esam, nu, Dievs mums tik unikāli radījis, ka mums ir indikātori operatora sajūtas, kas mums saka jau priekšā. Viņas vajag sadzirdēt, tāpat, kā, tāpat kā vajag sadzirdēt un sajust savu elpu, savas domas, nu, vērot un, un, un, un kontrolēt sevi. Um, jā, uzklausīsim, jā. kas zvanītājam sakāms. Lūdzu, jūs esat ēterā. Labrīt! Labrīt! Es esmu Silvija. Prieks dzirdēt! Un arī aktīva sportiste, nojotāja, vingrotāja, vairāk kā desmit gadus grupā ar treneri un uh, mājas vingroju, bet arī peldētāja jau ceturto gadu. Pagājušajā gadā gan pajuka drusciņo, decembrī ar covid slimoju, tad negāju, <clears throat> pavasarī atsāku un arī ļoti patīk un, uh, jā, grūti jau <laughs> ir arī augsti, protams, kā stāsta. Uh, Es jau to visu zinu, bet ļoti, ļoti iesaku visiem to iesaku. Man jāsaka, nu, va, tu saslimi, tu aktīva, kāpēc tu saslimi, <laughs> bet mēs cilvēki visi esam, un, bet tā kā iesnas man nekad nav, un tādas saaugstēšanās nav, un nu, dzīves prieks, un sajūtas labas, Vienīgais, es, eh, man pirmos gadus nebija tās termočības un cimdi. Man patīk peldēt, nevis tikai iegremdēties, bet es kārtīgi izpeldos, man patīk. Nu, vat, un es esmu bijusi Bābelīte ar grupu un Ikšilē ar grupu atklāšanos, šogad uz Baltiem lāčiem netiku un es nācu drusim, bet bijām Sigulda Gaujā un visur, kur tik ūdeņi, braucam seniori, mēs aktīvi visa esam un braucam visur, peldamies vienalga kāds laiks, augsts <clears throat> jūra vai kur. Ļoti patīk, nu ļoti patīk, tas ir ļoti, bet tagad retāk sanāk, jo mums te ir dīķis, nu gabaliņš man ir, bet tur ir tie gulpi un viņi mūsdien traucē, tā es tā retāk eju, bet es eju augstā dušā nu, uzreiz remdenā, bet pēc tam augstā un, un berzēšanās pēc tās ziņģītas metodes, ja jūs zina, daudzus gadus es to daru. Un tiešām sajūtas ir lieliskas un ieteiktu cilvēkiem tā rūdīties un tiešām. Nu, tāda, <laughs> tāda, ā, mums vēl ir tradīcija ģimenē, Ziemassvētkos visiem izpeldēties un tad tikai pie galda svinēt. Ah, cik Arī skaisti. bērni rūdās, mazbērni rūdās, bērni paši peld, jā. Tā kā, nu tā, tā mums iet un, nu, ieteikt Paldies. cilvēkiem tiešām iedvesmojoša liecība. Silvija, paldies, ka piezvanījāt uz studiju. Jā, jauka paldies. diena. Paldies. Lai Jā, jauka, jauka skaisti. diena. Jā, Egila, man ir vēl jautājums arī, kas palīdz sasildīties pēc peldes, jo tu izkāp no ūdens un ko darīt, vai ņemt termosu līdzi, vai mēģināt tomēr ātrāk tikt siltā dušā? Tas ir uh, pa siltām dušām uzreiz. Es, es, es teiktu, ka nē, nevajag, nevajag uh, Uh, ja mēs uh, cenšamies uh, nu, rūdīties vai baudīt šo procesu, ir jāļauj ķermenim pēc tam pašam sevi sakārtot un sasildīt. Siltās dušas nav labs variants, kad mēs pretējā gadījumā mēs kā, nu, to, to, to praksi mēs tā kā nositām nost jauni. Atkal ir otrs šoks, eh, kad atkal mēs siltā dušā, ja? jo ķermenis dabiski visu dienu ir tā, ir citreiz ir, nu, ja pa ilgu vai, vai vienkārši ir bijis augsts, kā es teicu, neviens nav pasargās no nosalšanas, un, un citreiz ir drebuļi, visu dienu muskuļi saraujās, ja citreiz tu visu dienu drebinies. Ja? Ir kaut kādas reakcijas, ķermenis vienkārši strādā, lai tu tevi sasildītu un tevi aizsargātu. Tāpēc siltās dušas es uzreiz saku nē, eh, bet eh, ļautu Mm, nu, man ir tāda prakse, <clears throat> tā gan ir tāda. Es saskatījos visādi Sibīrijas peldētājus, kas pie mīnus 50 peldās. Tur tādi pat šāmaņi, ja, kas viņiem, nu, teiksim, tā kultūra viss, ja, ka viņi pēc, kas, kas tiešām, tiešām, nu, es iesaku pamēģināt. Un, Un arī man palīdz augstums, tā kā mūs var dziedināt. Arī. Un tas ir fizioloģiski izskaidrots, ja, kad viņš iekaisumus noņem, tāpat viss asinsrites un tā tālāk uzlabojas. Es pēc peldes sevi izglaudu izglaudi ceļš tās vietas, kurās es jūtu, ka ir sakrājies tā kā augstums, vēl ir augstas. Es sevi izglaudu, rokas, kājas, krūtis, sānus. Vienkārši ar rokām tā kā izmasēt sevi, izlīdzināt šo augstumu pa visu ķermeni. Ja, ja tā, ja tā, nu, tā, tas, tā, tas, tā tas pēc sajūtām arī ir, ja, ka tu viņu tā kā izgludini. Tas ir viens. Otrs vienkārši apģērbties un bez kaut kādām tur hiperaktīvām aktivitātēm, ja, ka tiks sasilt, ļaut ķermenim pašam, pašam, protams, eh, sevi sasildīt. Bet, protams, mierīgi apģērbties, tas iekšējais miers, kas ir pēc peldes, viņš ir arī jāņem vērā un arī jāizbauda. Noslaucīties, apģērbties, silti vilnas zeķītes, pat, kas, kas arī ļoti labi uz basas kājas, asins ritē visam sasildoši. Uh, un, un, un ļauj ķermenim sev kārtot. Silta tēja, protams, termosus es, ir, ir man paziņas, kas eh, pelda arī un, un ņem līdzi termosus, bet tas ir ļoti individuāli. Tas ir ļoti individuāli. Galvenais, es domāju, bez panikas, nu, ko man tagad darīt. Es tikko biju augstā ūdenī, kā tagad dabūt atpakaļ to komforta stāvokli, kāds, kāds bija, kad es no rīta izkāpu no gultas. Ja? Nē, tas komforta stāvoklis vairs nebūs, jo ķermenim to es iedevu šoku, un viņš dara visu, lai sevi <clears throat> sakārtotu, sasildītu, nomierinātos. Un, un te ir ļoti daudz kas atkarīgs no mūsu prāta, no mūsu attieksmes pret sevi un vienkārši silti saģērties, un, un vairāk varbūt otrreiz nelīst. Ja, jo nezinu, vai mēs būsim gatavi tik, tik lielam šokam. Ja? Uh, nu, vienkārši diena turpinās. Diena turpinās. Es zinu, daudz cilvēku, pat man pazīstam pasniedzēju. Uh, pirms darba, septiņos no rīta, pat pirms septiņiem peldās, nu, ielien vismaz ūdenī, sev tādam mundrumam, enerģijai, labsajūtai, to dara, prāta skaidrībai. Jā, tā, kā, tā kā ļoti mierīgi to visu pēc, pēc peldes saģērties, ievērot visus eh, nedrošības un higiēnas, bet gan siltuma un pašsajūtas eh, šīs aspektus. Es ievēroju, ka tās ķermeņa daļas, kas man visātrāk sastingst augstā ūdenī, ir plaukstas un, un pēdas, vai te būtu kaut kas jāņem vērā? Jā, jā tas ir tās, ir tās plānākās, mūsu jūtīgākās vietas. Es arī svētdienas peldēju 9 minūtes. Es tagad, eh, kā jau Te, te varbūt tās eh, mēs mārī minējāmies ziemas, ziemas jau tāda peldēšana, kā arī iepriekšējā kundze teica, ka nevis tikai šīs ūdens sēdes, ka tu sēdi un izbaudi, ja, bet es, es šogad sāku aktīvi tiešām censties jau peldēt. Es mazliet iedvesmojos no angļu un skotu meitenēm. Viņiem ir tāda kustība, uh, un viņi tiešām uh, wild swimmer vai open water swimmer, jā, tad, tad sauleļas peldētāji vai atvērto ūdeņu peldētāji. Viņiem ir vesela Anglijā un Skotijā vesela kustība, kur dāmas, tieši dāmas, aktīvi peld. Jā. O, un, un, protams, protams, viņas izmanto ilgstošākām peldēm. Es biju pirms divām nedēļām Gaujā pie sietiņieža, nopeldējos, uh, tiešām peldēju augstā ūdenī viennozīmīgi rokas un kājas, kā pirksti, tur visplānākā āda, kauls vistuvāk ir. Ja? Viņas eh, ļoti ātri pieķer, kā es saku, pieķer, un, un šis stingzinošās sajūtas eh, neļauj atbrīvoties. Ja ir ilgstošāka pelde, tad, tad eh, var lietot ir gaprēna, tur nu, ir attīstīta šī lieta, mm, var cimdiņu speciāli vilkt, ir čības, kurās var kāpt. Bet, ja tikai šajā ūdens sēdē, tad uh, uz dažām minūtēm visbiežāk jau esat manījuši tie, kas varbūt mm, paskatās vai pavēro, ka tur tās rokas augšā, ja, lai roku pirksti, lai roku pirksti nesaltu, jo viņi ir visjūtīgākie, viņi visātrāk kāju un roku pirksti ir tie, kas nosalst pirmie. Lūk, un tas arī individuāli, ja grib ilgāk, tad var kaut kādas čībiņas, un, un, un ja grib rokas mērcēt, nu, tad jāskatās, var, arī var var, var, var, var iegādāties cimdus. Tas jau ir pie inventāra un atkarībā no no katra vēlmēm. Bet vēl viena lieta, um, ko šajā sakarā es neesmu uh, augsto pelnu skolotājs, vai man nav kaut kāda sava skola. Es tikai dalos ar savām atziņām un pieredzi. Jo ir, ir gan mums Latvijā rūtīšanās skola, gan dažādi nu, cilvēki, kas, kas to, to jau pasniedz, ja, kursi un tā tālāk. Es tikai varbūt manus, manus padomus paši, paši pārvērtējat, izvērtējat un, un, un nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar lielākiem specialistiem. Uh, un, un, un es tikai dalos ar savu pieredzi un saviem novērojumiem, arī kā, kā, kā treneris. Ja, uh, tad, tad teiksim, tādas ieteikumi un, un, un viss. Vis, vis, Ar drošību, lai būtu galvenais, un lai nebūtu kaut kādas pārgalvības, ka noklausās raidījumu un metās ūdenī, to es neiesaku un nemācu. Ja? Jā, esam <clears throat> piesardzīgi klausītāji. Jā, jā. jā, ir pienācis laiks arī šo raidījumu noslēgt. Noteikti es gribu atkal peldēties. Paldies tev par iedvesmojošo sarunu, bet eh, raidījuma noslēgumā varbūt tev vēl nāk prātā kaut kas, kas būtu jāņem vērā iesācējiem, ko mēs neesam <clears throat> paspējuši izrunāt. Nu, par šo tēmu var do, daudz runāt, jo, es saku, man piektā sezona ir dažādi visādi gan kuriozi bijuši, ja, kad uh, Uh, nu, tāds īsu pastāstīšu. Man viens draugs, arī, kurš man iedvesmoja uz ziemas peldēm, bija tāds gadījums, tāds, arī, lai tādu humoru mazliet noslēgtu šo raidījumu. Uh, bija tāds gadījums, ka viņš ar draugu aizgāja, tajā laikā viņš vēl nebija laulājies, uh, aizbrauca pastaigāties gar jūru. Viņš arī uznāca šī vēlme nopeldēties. Bet ārā bija kaut kāda pārmīnus pār mīnus desmit. Jūra jau bija daļēji aizsalus. Viņš, viņa, viņš nu, redz, ka nevar ieiet ūdenī. Un, un viņš jau bija noģērbies un atradis koka gabalu. Viņš daudza vienu malu, vienu malu tāds, var teikt, puspliks, gandrīz jau pliks, ja daudz ar koka gabalu, lai viņš tiktu ūdenī. Nu, tur ir arī savi momenti, kā, kā ūdenī kā iet. Un viņš stāsta, viņš saka, cilvēki iet, iet garām un izbrīnītām acīm. Citi pat uh, fotografē, ka viens trakais uh, apenēs, jā, apakšbiksēs, jā, dauza ar koka gabalu ledu. Jā, un tas skats, un, un viņam draudzene vēl bildes uztaisīja, tik kurjos, tik smieklīgi izskatās. Cilvēki kažokos, cepurēs, siltajā ziemas jakās, nu riktīgi ziemas sniegs, un viens trakais, trakais uh, apakšbiksēs dauza ar koka gabalu ledu, lai ielīst ūdeni. <laughs> Nu, man līdzīgs arī bija Lielupē, kad eh, dēls, mēs ar dēlu aizbraucām, un, un, un, un, un viņš, arī, viņš arī man piefiksēja, bildīt, uztaisīja, ka es, ka es līdzīgi arī jau biju aizsalusi malu, lai tiktu ūdenī, lai neiegāztos. Es arī daudzēju šo ledu. Tā tā. Bet pēdējais, tātad noslēguma vārdi, viss ir ar prātu, viss ir ar pašsajūtu. Uh, Eh, saistīts un, un meklēt šajā visā šo pozitīvo, nevis izdzīvošanu. Tad, ja, ja tu gribi ūdeni izdzīvot, tad, tad varbūt ir jāiet uz kaut kādiem ekstrēmiem izdzīvošanas un, un, un, un, un um, pirmās palīdzības un vēl dažādiem kursiem. Ja? Meklēt pašsajūtu un visu darīt tiešām pakāpeniski. Pamēģināt ar augstu dušu, atsevišķu ķermeņa zonas, Kaut vai labs variants man patīk, teiksim, šajā laikā, ja tu gribi, tad uh, tiešām novilkt uh, apavus un pastaigāt uh, pusminūti vai minūti mm, pa uh, ūdeni tāds, kāds viņš šajā sezonā ir. Ja? Un mēs esam vispār ziemeļu tauta, un mums augstums piestāv. Daudz tagad brauc uz siltām zemēm, meklēt sauli, bet izbaudīsim un būsim pateicīgi arī Dievam un novērtēsim, ka mēs esam tomēr ziemeļnieki. Un, un mazliet, man liekas, mums piestāv šis mazliet skarbums, mazliet tāda sevis uzvara pār sevi uh, un tāds mazliet izaicinājums, kad mēs, mēs varam pielāgoties tai, tai Uh, laika un uh, joslai un, un, un, un, un, un klimatiskai joslai, kurā mēs dzīvojam, kurā Dievs mums ir <laughs> ielicis, jā, un, un, un būsim pateicīgi un, un priecīgi. Tiešām nevis drūmais rudens, ne izbaudīsim drūmo rudeni un drūmo ziemu ar, ar prieku un pateicību un, un, un, un, un pat teiksim dzīvē jā. <laughs> teiksim dzīvē jā, uz šīs iedvesmojošās nots arī noslēgsim šo raidījumu. Paldies, Egil, un klausītājiem atgādinu, ka mans sarunu biedrs runājot par zīmēm ziemas peldēm bija tikumiskās līderības pasniedzējs Egils Purviņš, un ar viņu sarunājos es, Māris Veliks.